Aste juntan aintzin txalmentan bada, ekain edo ahamaiat zerditxian elkiko da Jean-Michel Bedasagaren aitzina pika libria. Hua bada idazle nausia beste hainbatek parte hartu die. Halanula suazial kartekoak, John Goiena, Jean-Claude Laronde, Marcel Gaztelu, Genevieve Marsan, Michele Txekopar eta Sasha Standenek. Berriun eta berrogeita mahdantzai eta hogeita bat musikalaien biografiak edieiten aldiate. Denak hemetzu eta hogei garen mente txarrian txortuik. Musikalaiak zer sailetan banatu dutien erraiten deiku Jean-Michel Bedasagarek. Txululai, tabalai eta txambelaiak egin diaigu sail bat hoiekilan, eta geo beste sail bat egin diaigu klarinetista eta trompetista eta saxofonista eta hoiekilan. Bestalde biografia hoik nula prezentatuik dien erraiten daiku hidazliak. Ahalaz, ez aideaik eh, izen txipia, izena, etxian izena, nuiz sortuiten urtia, nuiz sentuden, den, aitain izena, amain izena, eta Eskontu ipelima zen, emaztia ini zen. Zaideaig, eta ahalaz begitarte bat. Hoitzuk biografia motzak, argazkita datu hoiek ilan, ez duk anekdota edo aipaldi? Ba, ba, ba, Ezo antako baina anekdota hanis baduk, eh, bon, ikasi behitutu gube eta gau ba, anazkitza. Eh. Erran bezala, ahamaiatz erditzen elkiko da libria, hotz muziken egunen aste hortan, eta jakin aste otan, hainbat ekitaldi baiatekila Sibeo osuan. Eta ondotik segure beste lurraldeetan.